culturae excursoi por esperantistoi. Oni nun tempe ofte audas la opinion che la virtuala medio est TAUGA, opportuna cae convena por la practicado de esperanto. En la conforto de la heimo, oni povas ce esti prelegoen, congresoen, considoen, filmoen, cae babiladon con samideanoi, el la tuta mondo. Dum la pandemio de la cron citiu rimedo exterordinare crescis cae disvastigis, cio al portis grandan forton al la movado por la internazia lingvo. Prave, ne eblas mal consenti pritio. Tamen, cie restu la ceesta antiqua movado de esperantistoi qui cutimis considi physique por amica babilado, cafumado, cae cun redado. Cio ocasos al niei cluboi, cae asocioi, cie dum iardecoi ni interchangis discutoin, cursoin, cae ce estis prelegoin. chu ili devas malaperi, Esperanto Asocio de San Paulo en Brasilo, la presca o centiara e asp, quies sedeio regule acceptis visitandoen por amicae rondoi, restis fermita dum pli o tri pandemiae iaroi. Nun, oni devas redoni al gigian funccion, au, ciu oni devus mala gin, la estraro decidis revivigi la sedeion. Por tio, oni creas programon de visito al ceestai, al locai, cursoi, prelegoi, festetoi, distrajoi, spectado cae discutado de filmoi, cae simile. Uno e la plei al logai programeroi estas conveno de esperantistoi en la sideio el quie ili eliras por culturae excursoi tra la granda cultur ricia metropolo San Paolo. Ne temas pri simplei promenoi, sed pri visitoi al museoi, exposizioi, cultur centroi, parcoi, cae aliae similei locoi pri cioi oni ricevas informoin en Esperanto unu el la respondetsuloi pri la programero preparas detala in clarigoin pri la visitata loco cae dum la excurso iom post iom transdonas tioin informoin. Tiel la tuta visito farigas ia prelego pri historio, arto, scienzo, filosofio, cae cio ocasas en amusa dinamica maniero. La unua cultura excurso de EASP ocasis la 25 de februaro 2023. Dum pli ol du horoi grupeto visitis la maiestan catedralon de San Paulo, kie oni admiris la architecturon, multain religiaen artajoin, la plei grandan organon en Latin Americo, cae la cripton, quie trovigas la tomboi de historie gravae homoi, inter alie de la unua indigeno convertita al cristianismo en Brasilo. Seque, oni visitis la museon de Stata Banco, creita en 1861, quie oni povis vidi la funcciadon de tia institucio, en tempo quiam ancora ne existis computiloi. El tie, per agrabla piedirado, la gruppo preterpasses belen construagen el passintai iarcentoi. Unu el ili estas la collegio construita en Brasilo fare de jesuitoi en la iaro 1554. Gi estas bone conservata cae apude trovigas agrabla giardeno, cie la gruppo iom reposis sub altai arboi. El tie gi revenis alla sideio de easp, cun contento pro ricen hava cae cleriga excurso. De nove en la sideio, oni dum longa tempo ancora interchanges persona in impresoen pri la bella programero cae tiui consentis che oni devas ocasigi alien similaen dum la iaro.